บุ๊กทูสามสิบเอ็ดทริเซตเยดนาที่ร้านอาหารสาม w r e s t ร u r a c j i 3ดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะ Chtěl bych nějaký předkrm ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ ดามซีสลัดดิฉันอยากได้ซุปค่ะดามซีโปเลฟ k u ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะดามซ i เนียกิซา k ุเซกดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะดามซ i ซมร z l i n u se š l e h ฮ č k โกดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Dám si ovoce nebo sír. เราต้องการทานอาหารเช้า Chtěli bychom posnídat. เราต้องการทานอาหารกลางวัน Chtěli bychom obědvat. เราต้องการทานอาหารเย็น Chtěli bychom povečeřet. อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ co budete chtít k snídani? ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Rohlíky s marmeládou a medem? ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Toast se salámem a sírem? ไข่ลวกไหมคะ Vařené vejce? ไข่ดาวไหมคะ v o l s k é oko? ออมเล็ตไหมคะ Omeletu? ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ Ještě jeden jogurt, prosím. ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ Ještě sůl a pepř, prosím. ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ Ještě sklenici vody, prosím.